Info. Na odjelu za matematiku u Sveučilištu u Rijeci promovirano je 34 prvostupnika i 12 magistara. Velik dio njih već ima posao, a među magistrima ima i onih kojima je ponuđen nastavak znanstvene karijere. Bila je to najbrojnija promocija od kada je odjel utemeljen, istaknula je pročelnica Sanja Rukavina. I ono što nas posebno veseli jeste da se u velikom broju odazivaju našim promocijama, napuštaju svoje radna mjesta koja sada već svi manje više imaju, da bi došli još jednom u ove naše prostore i zajedno proslavili. Ja bih rekla da u velikom postotku prvostupnici nastavljaju dalje, mada se i oni mogu zaposliti, dakle postoji već i potreba za takvim kadrom. Isto tako mislim da će se sve više događati ono što ove godine imamo po prvi puta. Neki od njih se zapošljavaju i nastavljaju na izvanrednom studiju, s obzirom da je taj kadar pogotovo u naš našim školama posebno deficitaran. Mada i oni drugi koji se ne odlučuju za škole, recimo nekakvim firmama koji se bave razvojem e, softvera, njihovo algoritamsko razmišljanje im sigurno u tome jako puno pomaže. Otvoren je natječaj za Erasmus plus stipendije. Stipendija se dodjeljuje studentima preddiplomskog studija prehrambenih znanosti i tehnologije, kemije, biologije, inženjerstva i srodnih disciplina. Oni studenti koji su tijekom svog studija ostvarili 240 ECTS bodova mogu se prijaviti do 1. ožujka 2018. godine. Stipendija iznosi 34 tisuće eura za europske državljane i pokriva troškove dvogodišnjeg diplomskog studija. Studij se odvija na tri prestižna sveučilišta Europske unije. University Leuven u Belgiji, Anhalt University of Applied Sciences u središnjoj Njemačkoj i Portugalski Catholic University of Portugal. Osim diplome o završenom preddiplomskom studiju, potrebno je dostaviti dokaz o znanju engleskog jezika. Počeo je Rirok. Program su ove godine otvorili članovi udruge LP Rock. U čak pet dana od 5. do 9. prosinca održat će se koncerti, natjecanje demo bendova, radionice, prezentacije, jam session, natjecanja u fotografiji i slušaonice. Uz natjecateljske bendove nastupit će i gosti festivala 8. i 9. prosinca poznati mostarski Ben Zuster, zagrebački legendarni panker i motus, hrvatski metal velikani, naredni klubanja i vod smrti, te jazz, rock, DNB, elektroband Čuj. I za kraj vremenska prognoza. Sutra sunčano, dnevna temperatura od 6 do 10 stupnjeva. Vijesti pripremila Dragana Stojanović, čitala Bojana Guberac. Slušali ste Sovu Info.